Möhtərəm müsəlman qardaşlar, hə, hə, öncə hər birimizi Allahdan qorxmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub və əməllərimizdə də ixlas olmağa çağırıram. Bugünkü xutbəmizdə qəbir həyatı, qəbir soru-sualı onun fitnəsi haqqında olacaqdır. Çünki qəbir həyatı e, dedikdə, yəni bəzi insanlar fikirləşir, qəbri gördükdə fikirləşir ki, insan ölür, hər şey qutarır, bitir. Fikirləşmir ki, qəbirdə o necə bir həyat gözləyir. Ancaq ki, Peyğəmbər səlim qəbir həyatından, onun e, şərindən, fitnəsindən Allaha sığınardı. Şübhəsiz ki, e, ölüm Allahın yəni, təqdir etdiyi, yazdığı e, vaxtda e, hər canlıya gələcəkdir. Şübhəsiz, istəyir insan olsun, istəyir e, digər canlı olsun. Yəni, hər bir insan e, yarandığı kimi bir gün dünyasını dəyişəcəkdir. Və buradan da insan, şübhəsiz ki, insan da ki, buradan e, qəbir E, qəbirə e, e, intiqal edəcəkdir. Yəni o qəbirdə ona əzab da gözləyə bilər. Çünki qəbir insan dünya ilə axir arasında olan bir duraqdır insan üçün, bir dayanacaqdır. Hər bir insan yəni o həyatı keçəcəkdir. Necə, necə bir hədisdə Ayşə rəziyallahu anha anamızdan rivayet edilir ki, bir gün bir yəhudi bir qadın <clears throat> mənim yanıma gəldi və mənə qəbr əzabından bəhs etdi, anlattı və Allah səni qəbr əzabından qorusun deyə dedi. Mən də bu söhbəti Allah Rəsuluna sallallahu əleyhi anlattım ki, bəs belə bir söz dedilər mənə. Və Allah Rəsulu da sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qəbir əzabı haqqdır. Və mən ondan sonra Allah Rəsulunun e, bütün namazlarda e, e, qəbir əzabını Allaha sığındığını tərk etdiyini görmədim. Yəni hər namazda deyərdi ki, Allahım qəbir əzabından sənə sığınıram. Və bu da əlbəttə qəbir əzabının daha E, dəhşətli olacağını e, bizə bir daha ə, e, necə deyirlər, bəyan edir. İbn Məsud isə radiyallahu anhu ə, Allah Rəsulundan sallallahu əleyhi rivayet edir ki, ölülər şübhəsiz ki, qəbirdə əzab görəcəkdirlər. O qədər ki, yəni o əzabı görəcəkdirlər ki, onu heyvanlar, yəni eşidər, duyarlar. Yəni insan və cinlər bunu eşitməzlər, ancaq heyvanlar bunu eşidərlər. Zeyd ibn Samit, Sabit radiyallahu anh anladır ki, bir gün Allah Rasulü s.ə.v qatri ilə biz də bir neçə sahabə onunla birlikdə yol gedirdik və e, e, Nəccər oğullarının e, bağçasından keçdiyimiz zaman bu qatırı e, daha çox yəni, hərəkət etməyə başladı. Məsələn, onu, onu idarə edə bilmədi. Hətta az qaldı onu yıxsın, sonra bizi gətirib bir neçə qəbrin yanından yəni, keçirtdi və Allah Rasulü buyurdu ki, bu qəbirləri kim tanıyır? İçimizdən birisi mən tanıyam, ya Rasulullah dedi. Dedi, bunlar nə vaxt yəni, ölmüşlər? Onlar şirk devrində, yəni cahiliyyət dönəmdə ölmüşlər ya Rasulullah deyə buyurdu. Və Allah Rasulullah s.ə.v buyurur ki, bunlar artıq imtihan çəkirlər, yəni imtihandadırlar, yəni əzab çəkirlər e, və əgər mən Allaha dua edərdim ki, onların o keçirdiyi o e, həyatı, yəni əzabı sizə dua edərdim ki, çatdırsın, ancaq qorxuram ki, e, mən ondan qorxuram ki, siz bunu eşitsəniz də artıq ölülərinizi dəfn etməzsiniz. Yəni o qorxudan dolayı. Yəni gör necə, yəni qəbir həyatını insanlar necə bir şey gözləyir. Və Allah Rasulü buyurur ki, mən sizin ölülərinizi dəfn etməkdən qorxuram ki, onu tərk edərdiniz, əgər Allah sizə dua edərdim, onu sizə yəni eşitdirərdi. Ancaq biz ölüm dedikdə qəbir sandığı yanından uğrayırıq, onun yanından keçirik. Və gözümüzün e, içindədir. Biz də görürük və biz də e, yəni fikirləşirik bir gün bizi belə bir də həyat gözləyir. Ancaq biz heç də onun haqqında heç nə fikirləşmirik. Heç bir bizə necə deyirlər, bu şey təsir etmir. Ancaq Allah Rəsulü digər salihlər qəbirstanlığa getməyi, yəni orada ölüm haqqında düşünməyi, düşünməyi, nəticə çıxartmağı bizə tövsiyə etmiş. <clears throat> Və bunun ardınca Allah Rəsulü buyurdu ki, Allah, yəni qəbir əzabından Allaha sığının dedi və sahabələr biz qəbir əzabından Allaha sığınırıq dedik. Və sonra buyurdu ki, atəş əzabından, yəni cəhənnəm əzabından Allaha sığının. Biz yenə ya Rasulullah cəh cəhənnəm əzabından Allaha sığınırıq dedi. O Allah Rasulullah sallallahu əleyhi fitnə, fitnələrdən, açıqca olan fitnələrdən, gizli olan fitnələrdən Allaha sığının. Biz bunların hamısından, istər gizli fitnələrdən, istər açıq fitnələrdən Allaha sığınırıq dedi. Və Dəccalin fitnəsindən Allaha sığının dedi. Biz də ya Rasulullah Dəccalin fitnəsindən Allaha sığınırıq. Deməli bunlar elə bir şeydir, çox yəni hamısı ə, çox dəhşətli bir ə, yəni hallardır ki, bunlardan ə, biz həmişə namaz qılanda da görsən bunları söyləyirik artıq. Yəni bunu hər bir müsəlman bunu söyləməsi lazımdır. Osman rəziyallahu anhunun köləsi Handi adlı bir köləsi anladır ki, bir gün ə, Osman rəziyallahu anhu bir qəbrin kənarında ağlamağa başladı. Hətta deyir saqqalını istidən İslamına qədər ağladı deyir. Biz ə, oradakılar bəs ya Osman sən cənnəti və cəhənnəmi ə, haqqında düşünüb ağlamırsan və qəbir başında durub qəbir qəbiri xatırlayıb onun haqqında düşünüb ağlayırsan deyə söylədi və Osman rədiyallahu dedi ki, mən Allah Rəsulundan sallallahu əleyhi və səlləm eşitmişəm ki, qəbir axirət otaqlarından bir otaqdır. Əgər kim bundan qurtularsa, yəni onun sorğu sualından, onun fitnəsindən qurtularsa, sonrakı çox qolaydır. Əgər kim bundan qurtulmazsa onun sonraki çox zordur yəni. Yəni bu astanadır yəni insanlar üçün. Soru-sual oradan başlayır. Oradan hər şey bəlli olur. Təkəssür surəsində biz həmişə çatdırmışıq qardaşlara. Oxumuşuq. Görmüşük Allah Taala təkəssür surəsində bizi bunu anladır ki, insanların başı e, dünyaya qarışır. Onu əldə etmək, onu çoxaltmaq artıq baş qarışır var dövlətə, oğul uşaq. Yəni o vaxta qədər ki, ölüm sizi yaxalayır və orada ki, insan onun aqibətini hökmən görür. Ənəs radiyallahu anhu isə digər bir hədisdə anladır ki, bir qul, bir insan qəbrə qoyulub yoldaşları geri döndüyü zaman o həmən o yoldaşlarının, o cəmaatın əyaq səslərini eşidərlər. Necə getdiklərini eşidər. Sonra onlar getdiyi zaman iki mələk gələr, münkər və nəkir mələklər gələr, onu otuzduranlar, ona sual edər. Yəni, digər hədislərdə göstərir ki, məsələn, üç şey sorar. Rəbbini, Rəsulunu və dinini. Ənəs yəni, Allah deyir ki, ondan soruşarlar. Sən bu Məhəmməd s.ə.v haqqında nə dedin dünyada ikən? O da deyir, mümin olduğuna görə bilirdi. Deyirdi ki, mən şəhadət gətirdim ki, Allah, Məhəmməd s.ə.v Allahın göndərdiyi bir elçidir. Sonra deyir, mənə cəhənnəmdəki olan yerimi göstərilər ki, bu sənin idi, Ancaq Allah səni ondan uzaqlaşdırdı və cənnətdəki deyir, yerimi göstərdi. Və digər bir e, rəvayətdə göstərir ki, onun qəbri genişlənər, yəni möminin qəbri genişlənər. Necə bir insan düz bir e, düzənliyə çıxar, gözü görəcəyə bilir müddətdə e, nə qədər görərsə, o qədər qəbri genişlənər. Ancaq münafiq bir kafir isə ondan soruşarlar həmin sualları və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm haqqında soruşarlar. Deyir ki, mən dünyada ikən bir neçə kişilərin söylədiklərini söylədim. Və ona kəşke söyləməmiş olardım. Yəni onlara uymamış olardım. Hansı inkarslardan söhbət gedir. Yəni cahillərdən söhbət gedir. Və onun deyir iki qulağının arxasında dəmir ə, bir ə, vasitə ilə elə vurarlar ki, deyir. Onun çığırtısı, fəryadı insanlardan və cinlərdən başqa yaxın duran bütün heyvanlar, yəni onu canlılar eşidər. Yəni onu e, o cürünə əzab çəkər və digər hədislərdə göstərilir ki, onun qəbri onu sıxar, ta qiyamətə qədər onun cəhənnəm çuxurlarından bir çuxur olar və yaxud möminin isə cənnət bağçasından bir bağça olar. Digər bir rəvayətdə İmam Əhməddən gəlir ki, ondan soruşarlar, dünyada ikən sən nəyə tapındın deyə, nəyə ibadət etdin deyə sorarlar. O da Allah ona hidayət verdiyinə görə deyər ki, mən Allaha tapındım, Allaha ibadət etdim deyə buyurar. Və bu kişi haqqında, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi nə söylədin? O Allahın bizə göndərdiyi bir elçidir deyə. Və ondan sonra ona heç nə sormazlar. Ona cəhənnəmdə olan yerini göstərək sən bundan Allah səni bundan qorudu və cənnətdə olan yerini də göstərdi. Və izin ver deyə mən onun ailəmə müjdəni çatdırım deyərlər. Hələn bir sakit ol deyərlər. Ancaq münafiqə isə, zalimi isə sorarlar. O isə nəyə tapındın deyərlər. O mən bilmirəm. Axı bilmir axı. Allaha tapınmayan insan Nəfsinə də tapınır, var dövlətə də tapınır, mala da, pula da, nə bilim, stola da, hər bir şeyə tapınır. Çünki hər şey onun üçün əzizdir. Öləndə də o üçün eləndi. Soruşacaq Allah Taala. Allahın mələkləri ondan nəyə tapının? Onlar deyir biz mən bilmədim. Və bu kişi haqqında nə deyərsən? Yəni Məhəmməd sallamdə nə insanların söylədiyini söylərəm deyir. Və ona yenə bayaq eyni hədisdə göstərir ki, vurarlar iki qulağın arxasından onu insanlardan və cinlərdən başqa bütün canlılar onun çığırtısını, bağırtısını eşidər. Deməli, belə bir həyatdır qəbir həyatı. Yəni qəbir dedikdə bizə hər şey asan gəlməsin. Hə öləcək, gələcək, hər şey bununla bitəcək. Xeyr, elə düşünmək lazım deyil. İmam Qazali rəhmətullahi buyurur ki, Mücahid belə söyləmişdir ki, Adəm oğlu ilə danışmaq, ilk danışan, danışacaq olan onun məzarıdır, yəni qəbri. İlk danışacaq şey onun qəbri, məzarıdır. Və belə buyuracaq: "Mən qurdlar və böcəklər eviyəm. Yalnızlıq və qaranlıq yuvasıyam. Bunlar mənim sənə hazırladıqlarımdır. Sən mənə nəyi hazırladın?" Həqiqətən də elə şeydir. Gecə, qaranlıq, yalnızlıq, orada insan necə bir həyat gözləyir? Bu rahatlıq yoxdur. Və sən mənə nəyi hazırladın? Yəni əlbəttə bunu görsə insan qəbrə hazır olmalıdır. Necə o ə, sahabələrin dövründə olub. Yəni özü üçün qəbir qazanlar, Əmr qəbr. Sən nə hazırladın deyə sormuş Allah Rəsulu digər sahabelər. Özünü qəbrə hazırladınmı? Belə ki biz özümüzü hazırlamışıq yəni qəbrə. Xeyr. Dünya nədir? Dünyada bir yolçu kimi ol deyir. İnsan bir səfərə çıxanda bir özü üçün arzuğa götürür. Yolum uzaqdır, gedəcəyim yer uzaqdır. Bu da elə bir şeydir. Dünyadan axirətə bir yolçuluqdur. İnsan da öləndə bütün əməllər bağlanır. Onun arzuqəsi onun etdiyi əməllərdir ki, O yaxşı əməl qəbirdə də ona yardım olur, həm də axirətdə ona yardımçı olur. Və həmçinin <clears throat> Ömər bin Abdüləziz e, rəhmətullahi buyurur ki, gecənin bir vaxtında mən and olsun Allaha ki, qəbir və qəbir içində olan ölümü, öləni xatırlatdım və öz-özümə dedim ki, ey qardaş, ey yoldaş, əgər sən üç gündən sonra qəbirdə olan ən yaxın dostunu belə görsəydin, ki, o nə vəziyyətdədir? Artıq onun bədəni çürüməyə başlamışdır. Böcəklər onu parçalamağa başlamışdır. Sən ürpənərdin, ona yaxın durmazdın. Ondan qaçardın deyə. Öz-özünə belə tövsiyələr, özünü onun yerində qoyardır. Həmçin digər bir <clears throat> Məhəmməd bin Əlidən e, rəvayət edir ki, ölmək üzrə olan heç bir ölü yoxdur ki, ölürkən onun yaxşılıqları və pislikləri onu ə, e, təməssül etməsin. Yəni o artıq deyir, etdiyi yaxşılıqlarına gözünü dikər. Ona ümid bəslər. Ancaq bir etdiyi pis əməl, bir çirkinlik görəndə onu onun qarşısında deyir, başını aşağı dikər. Çünki onda o daha onun üçün ziyan var. Yəni hər şey orada olacaqdır. Və necə bir gün e, bir e, e Abdullah bin e, Ömər bin Abdüləzizin bir e, e, yazısı var. Buyurur ki, bir gün bir e, yaxın adam vardı, onu dəfn etdik. Yaxınlarından birisi idi. Və yoldaşlarım ilə deyilməyən bir kənara çəkilirkən, yoldaşlarım mənə dedi ki, ey, e, Ömər, sən ki, bu adamın vəlisi idin, nədən onu tərk etdin, kənara çəkildin, deyir. Və mən də dedim ki, arxadan bir qəbir mənə bir səsləndi ki, ya Ömər, istəməzmisən ki, e, bu qəbirdə olan halı necə, e, onun haqqında sənə bir şeylər söyləyim. Artıq deyir, onu bədənini böcəklər, həşəratlar parçalamışdır. Paltarları, de, yəni kəfəni deyir, mədəşik olmuşdur. Sümükləri deyir, çiyinlərindən qollarını dirsəklərə qədər dartıb çıxarmışlar. Yəni bütün qışlarını bir-birindən istər dizindən, əyağından biz qopardıb ayırmışıq deyə onların vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Sonra bu ki, xəbəriniz olsun ki, dünya dünyanın ömrü çox azdır. Onun əzizi isə, yəni onu sevən isə zəlildir. Zəngini faqir olar, həmçinin gənci qocalar, yaşlaşar, yaxşı, yaxşıları ölər. Elə isə onun gəlib getdiyini, gəlib keçir olduğunu bildiyiniz halda onun sizə gəldiyi zaman nə üçün <clears throat> o sizi aldadır? Yəni ondan qaçmırsınız. Əsl aldadanlar isə dünyada aldanan, yəni dünyaya aldanan insanlardır. Oranın şəhərini quranlar, yəni dünyanın şəhərini quranlar, kanallarını çəkənlər, ağaclarını əkənlər, tikənlər və orada az bir müddət qaldığı halda, sakin olduğu halda ona aldananlar. Yəni oraya üçün nəyisə e, tikərlər, qurarlar və artıq bu hal onları günah işlətməyə sövq edər. Deyir ki, and olsun Allah ki, onlar çox, çox dünyaya həris edilər. Yəni dünya daha çox sevən kimsələr edilər. Və mallarını da deyir onlar çox sevərdilər. Heç heç kimə verməzdilər. Toplular deyir, yəni insanlar onlarına baxıb həsəd edərdilər. Bunlar necə bir həyat yaşayırlar? Hər şeyləri var. Artıq deyir <clears throat> bu insanların torpaq onların vücudlarına ə, e, qumlar cəsədlərinə <clears throat> qurşanmışdır. İstər qurdlar, böcəklər onların nə etdiklərini siz bilirsinizmi? Onlar dünyada e, ikən yaşadıqları zaman ə, döşənmiş xallar və yaxud ə, kreslollar, stollar üzərində idilər. Ona qulluq edən qulluqçular vardı, kölələr vardı, onların yaxın dostları vardı, dəstəkləyən qonşuları vardı. Artıq onlara siz fikir versəz, onlardan bir əsər əlamət qalmır. Evlərinə yaxınlara getsəz, onlardan heç nə onlara qalmamışdır. Və həmçinin bu işi onları <clears throat> onların danışdığı dillərindən sorsan, Onların baxdığı gözlərindən sorsan, onların nazik bədənlərindən sorsan, onlardan bir əsər-əmət qalmamışdır. Həqiqətən də çürüyüb getmişdir. Onların yanaqlarının çürüdüyü hardan başladığını siz bilməzsiniz. Gözlərin hansı gözün axdığını siz bilməzsiniz. Yəni artıq onun e, onların qazandığı şeylərdən bir əsər-əmət qalmamışdır. Yəni, tamam başqa bir həyat yaşayırlar. Və onların qonaqları, vəkilləri, haradadır? Qulluqçuları haradadır? Topladıqlar var dövlət haradadır? And olsun Allaha ki, dünyadakılar, yəni buraxdığı, dünyada buraxdıqları onlar üçün bir başaltı belə hazırlamamışdır, yəni qəbirdə. Yat bir söykənəcək bir şey, səyənəcək bir ağac əkməmişlər. Çünki qəbirdir. Qəbirdə nə var? Hamı eyni. Bir parça ağda, hamının gedəcəyi yer eyni. Eyni. Ancaq o dünyada buraxdıqları heç nə üçün hazırlamamışdır. Yəni onları belə bir həyat gözləyirdir onları. Onlar indi artıq yalnızlıq və imtihan içərisindədirlər. İmtihan dayanacaqlarında deyildirlərmi? Onların gecələri də, gündüzləri də eynidir. Yəni qaranlıq içərisindədir yəni onlar. Onları işlərindən, güclərindən, hər bir şeyindən ayırdılar. Sevdiklərindən ayırdılar. Necə gözəl, nazik bədənli, sifətlər, sağlam insanlar vardı ki, onlardan artıq deyir, heç nə qalmamışdır. Artıq onlar çürümüş, böcəklərə yem olmuşdur. Və indi artıq elə insanlar var ki, onların qəbirləri genişlənər. Orada rahat yaşayar. Və elə insanlar var ki, orada əzab çəkərlər. Ey sabah qəbrə qoyulan kişi, dünyadan sənin dünyadan sən aldadan nədir? Yoxsa dünyada sən sənə mi aiddir? Yoxsa sən dünyada əbədi mi qalacaqsan deyə e, Ömər bin Abdüləziz bunları söyləyir. Sonra isə öz özünə belə söyləyir. Buyurur ki, ey atasına, qardaşına, uşağına və onu yuyana və bunlar bütün göz yumub qəflətdə olan kişi, ey ölü kəfənləyən kişi, ey onu ə, e, dəfn edib evinə dönən kişi, insan. Ey qafil, Ömər özü üçün deyir ki, Torpağın sərtliyi üzünə, üzərinə necə yatacağını bir, keşkə bir bilsəydin. Yəni səni burada necə bir həyat gözləyəcəyini necə bilsəydin deyə söylərim. Və deyir Ömər ə, e, bin Abdüləziz bu şeyləri xatırlatıdan sonra deyir, deyir, dedi, söylədi və həmən çıxıb getdi və üstündən bir cümlə keçdi, həmən dünyasını dəyişdi. Yəni o şeyi xatırlatdı. Yəni bunu göstərir ki, bizi də yəni qəbirdə belə bir həyat gözləyir. Əgər kim nə edibsə, Əlbəttə ki, orada onun aqibətini görəcəyik. Necə o möhkəm hədislərdən birisidir ki, insan ölür gedir, arxasında üç şey bıraxır. Birisi onun əməlidir, birisi ailəsidir, digər də var dövlətidir. İnsan deyir, əməli ilə, əməlini özü ilə aparar, var dövləti ilə ailəsi onun dünyada qalar. Necə sahabələrdən birisi olub, Ömər radiyallahu anh, gedir, bir qəbiristana ziyarət edir. Deyir, Allahın salamı üzərinizə olsun, ey burada yatan mümin qardaşlar. Mən buradakı həyatı sizə anladım. Siz artıq haqq dünyasındasınız. Biz yalançı dünyadayıq. Burada vəziyyət necədir? Buraxdığınız ailələriniz ərə getdi. Yəni, neçə arvadlarınız, ailəniz varsa ərə getdi, deyir. Var dövlətinizi də dağıtdılar. Burada durum beləncə gedir. Deyir, and olsun Allah, deyir, biz oradan səs gəlsək, deyərdilər ki, biz nəyi dünyada ikə etdiksə, göndərdiksə o şeydə qazandıq, nəyi dünyada buraxdıqsa o şeydə itirdik, yəni iflas etdik. Yəni həyat belədir. Allah Taala bizi qəbr əzabından qorusun. Allah bizi şərlərdən, şər insanlardan, şər əməllərdən qorusun, fitnələrdən qorusun. Allah bizi dindən, imandan ayırmasın. Amin. Allah kimin nə xəstəsə ona şəfa versin. Amin. Allah kimin nə çətinliyi varsa ona asanlığa çıxarsın. Amin. Allah Taala xəstə qardaşlarımıza yardım etsin. Amin. Allah bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Amin. Allah təala dünyanın hər bir yerində olan müsəlmanlara yardımçı olsun. Amin. Allah təala bizim məscidimizi, məscid cümləyə gələn qardaşları fitnəkardan, fitnə əlindən qorusun. Amin. Və öləndə də şəhadəndə ilə deyib ölənlərdən etsin. Allah bizi qiyamətdə bir arada cənnətdə bərqərar etsin. Amin.